Pero ¿por qué pusieron knockout? Algo no está bien. ¡Rumi! ¿Knockout? ¿Seguimos cantando? ¿Es una nueva canción? Es un knockout, tan dulce el chico ideal. Es un demonio fatal. Siempre mentir, engañar, va a salir mal. Sé lo que tengo que hacer, pronto te voy a vencer. Porque a la oscuridad ya debes volver. En tu cara se marcas de maldad me causan odio de verdad, lo vas a ver. Tienes que estar listo para el knockout. Debo terminar con este gran dolor. Eres lo Resiste, Rumi. Es un knockout. Pues un demonio así no tiene que vivir. Tienes que morir. Uno, dos, tres es un knockout. Sabemos lo que eres. Eres un demonio. un error. Fuiste un error desde el día en que naciste.